god afton mina damer och herrar. ni lyssnar till ett program på Kulturföreningen Jallarhornet Sverige Vakna. Och vi har den 22 eh, september 2012. Jag ska alldeles strax börja telefonväkteri här också. Det är grått och mulet, riktigt höstväder. Det har regnat lite grann och så. Och, och 1008 hektopascal visar barometern går lite fram och tillbaka. Men eh, man hoppas att det här håller i sig så länge som möjligt. Eh, sensommarvädret i alla fall. Det är bara synd det är lite mycket regn och så vidare. Ja, vi kan säga att det går bra att öppna. Ja, väntar en signal till där. Hallå? Hallå, hej. Ja, hej. Hej, det är Lennart. Ja. Ja, hör du. Idag är det väldigt tråkigt som du säger när det är ledigt. Jag var ute på stan idag. Det är alldeles grå det känns tungt när vi går. Det är höstavjämningen nu i veckan, vet du. Jaha. Men jag kan berätta för dig i år att imorgon så ska det bli klarare väder i alla fall. Ja, det är bra. Det mår inte speciellt bra i det här ja. Jag minns, förstår du, för många år sedan. Jag kan berätta en trevlig historia. Det måste ha varit någon gång, förstår du, på så länge sedan som på någon gång början på 70-talet. Jag ja. minns, förstår du, jag gick på den tiden och motionssimmade på Vanadisbadet nere vid eh, Roslagstull där. Ja. Och då brukade de alltid, på den tiden var de inte så, idag är de så snabba, nu stänger de ju redan i, i slutet av augusti. Men då hade de öppet på den tiden till och med 15 september vet du. Ja. Och det var lite skralt väder sista dagarna. Och sen stängde de då den 15. Sen var det sån här riktig, riktig eftersläng utav en, en rejäl brittsommar. Ja, det hände ju någon gång ibland. Och då öppnade de badet och nyår. Och, och hade öppet någon vecka, vet du. Det var rätt fantastiskt. Jaha, då, så det inte blir dåligt. Det var ett par dagar. Du vet, byråkrat... Och igen. Byråkrater nu för tiden, det var för någon gång på 90-talet då var någon, eh, stod i tidningen de stängde, om det var Eriksdalsbadet där på söder, då stängde de det och ändå fast det var strålande härligt väder. Och då var det genmälen mot det där i, i tidningarna folk skrev insändare och klagade på det tyckte gott och väl att de kunde ha badet öppet när det var så dålig sommar. Ja. Men du vet, det gick inte byråkraterna med på. Men då, som jag berättade från 70-talet, då gick byråkraterna, då öppnade de det där och satte in personal, vet du. Ja. Det tyckte jag var rätt fantastiskt alltså. Det där badet kom till redan, förstår du. Det är byggt i funkestil, det där Vanadisbadet. Och det kom till på någon gång 36-37 kanske. Och sen, ja. förstår du, förstörde de badet med att de la ut det på privat. Aha. Och det innebar det att jag gick ju där och motionssimmade med några kompisar efter jobbet och vi simmade några längder och sådär och så tog man en kaffe där, det var ju trevligt va. Men sen gjorde de, la de ut det på privat entreprenör. och han, ja. fick, han förstörde badet med att göra någon jävla äventyrsbad vet du, med sån här rörsbana. Jaha, ja. Och, och då försvarar kommunen med det att ja, det är bättre att en privat rår om det där för att då behöver inte eh, skattebetalarna eh, betala något. Men sen efter några år då började den där killen, eller de, ägarna till det här då, nyägarna, klaga och vill ha pengar från kommunen i alla fall. För det bars inte. Och sen mm. de skyllde på regnväder och att det var dåligt underhållet och, och så vidare, bla bla bla. Men nu ska de öppna det och nya. Du vet, dessförinnan så hade de hotellverksamhet där i omklädningsrummen. Ja. Det var någon jävla, du vet sådana här minihotell vet du, med sådana här små boxar. Du vet, inte riktigt som de har i Japan. För i Japan om du ska bo på, där finns det vissa hotell, det är så svårt med mark eh, marknaden är svårt där för det är så små tomtmarker i Tokyo va? Ja. Och då om du tar in på ett hotell, då kan du få som ett klättra upp för en stege på en väg och, och, och sova i en karbin vet du. Aha. Alltså, och så dra för ett rapperi va. Det är det de erbjuder. Ja. Så det är ju inte så gentilt som man säger. Hörru. Nej, det är ju eh, lite ovanliga <laughs> människor i Japan också. Men jag såg från Tokyo, vet du, häromkvällen på tv, det var fantastiskt alltså, hur själva Tokyo, jag har gått i Stockholm här, om man går någon vinterkväll, alldeles nedsläckt där nere vid slottet och runt där Kungsträdgården och nere på stan. Va? Men i Tokyo, så skimrar det utav ljus, vet du. Ja. Det är stora skyltar, neonljus och grejer och det är så upplyst. Och sen poliserna som går omkring där skrattade jag. Fick man se, de hade självlysande batonger alltså. Jaha. Och självlysande skär på sig så de syntes överallt, vet du. Ja, inte sådana där med självlysande material, svagt radioaktiva, så det är väl inte rekommendera egentligen. Ja, det här var självvisande alltså någon sån här fosforsyr... Eh, ja, det brukar vara lite radioaktivt, så det är väl lite grann radium. Det, det, såg i alla fall lustigt ut alltså att det var lyse i balkongerna, vet du. Ja, om det inte det... är någon, att det går på batterier. Men i Japan, vet du, de är ju väldigt där. De har ju väldigt hög kultur och de har ju varit framstående när det gäller teknologin, måste man ju erkänna, du. Ja. För att de har ju inga råvarutillgångar, utan det 80 procent utav Japans areal ögrupperna består ju utav eh, berg, alltså grund va? Jaha. Och, och det är inte så, sen drivs det ju mycket med fiskindustri där de har, det är ju spänt nu mellan Kina och Japan och det kan vara oroväckande om det blir någon urartat i någon större konflikt va? Det gäller... Ja, att folk alltid ska bråka med varandra. Det, det kommer, gäller... det kommer att förstöra hela <clears throat> jorden en dag. Det gäller, två, det gäller tre pyttesmå öar men grejen är den att de misstänker att det kan finnas olja och gas där va? Ja. Sen har Japan en konflikt med Ryssland sen, ja, sen 1918. Det gäller ö öarna Kurillerna. Ja. Och det är fina öar. Jag har sett ett reportage som du kommer ihåg Sten Bergman, minns du honom? Ja, det kommer jag ihåg. Han hade ju <laughs> sina eh, eh, utflykter eller eh, resor. Ja, utflykter. Forskningsresor hette Jag sa fel, alltså och utflykter, men forskningsresor. Han hade sådana här expeditionsresor, vet du. Pappa, Papua Nya Guinea. Ja. Men i alla fall så gjorde han en expeditionsresa 1924. Då åkte de hela vägen med Transsibiriska järnvägen, vet du. Och sen så <laughs> besökte han <laughs> besökte han Kamchatka. Aha. Och sen var han på Kurillerna med. Och då är foton i den där boken. Du vet, när laxen vandrade, då var det som, man fick se på bilder där. Det var så mycket, alltså det var en sån trafik och när de vandrade. Så att det, det kokade om vattnet. Ja, det var många då på en gång. Ja, det, var, man såg hur det sprudlade om vattnet och, och en del lax, stora feta laxar hamnade ju på sidan på, på landmarken. vet Jaha, det har ju Men det var något otroligt. Där skulle man ju kunna livnära sig bara på lax, vet du. Ja, och kan man bara laga till dem så rent vatten där då, så inte kvicksilver i laxen <laughs> eller någonting. Det var så det var så mycket fisk för att man fick se tydligt på bilderna hur de, alltså det, det var otroliga mängder alltså. Ja. Som, men idag vet man inte, idag kan ju naturen genom nat eh, föroreningar och så vidare eh, och exploatering vara till intet gjorda, det vet man ju inte va. Men Japan och Ryssland ligger i en gammal konflikt just om ja. Kurilerna. Och eh, det är ju lite sorgligt det där att, eh, som du säger, alltid ska det vara något jävelskap. Som... Ja, det går ju inte ens eh, nästan att bli för, sams med grannar. här. Det är ju fruktansvärt. Ja, visst. Det är så mycket jävelskap. Jag skulle Överallt. vilja bo på en, en, en sån där ö så att jag slipper dumma <laughs> människor och det, jag tror du sända radio <clears throat> de sista åren jag lever har roligt. Jag tror du längtar till lycksalighetens öar, gör du det? ja, någonting där jag hade fri elektricitet från en, till exempel en eh, geotermisk eh, generator och allting. Där, jag har sett bilder, alltså målningar från lycksalighetens öar. Där står folk och liksom helt naturligt och sträcker upp armarna mot solen. Det är så fridfullt där. Folk vandrar omkring utan bekymmer och stress. Och det finns brödfrukter som man plockar från träden bara man kan leva på det vet du. Ja det, viktiga för mig är ju det att jag kan och, och sända sen... radio för jag har ju det hela mitt liv <laughs> eh, känt lusten att sända ut elektromagnetiska vågor i rymden. Sen finns det valnötsträd där och olika som är valnötsträd där vi kan gå och plocka valnötter och ja. äta. Det är mättande och det innehåller fleromättade fettsyror som är mycket bra för hjärtat och sen kan du livna dig på, det finns så gott med fisk där och sen har du brödfrukter, kokosnötter, du har papaya, du har allting vet du. Ja, mangofrukter. <laughs> mangofrukter. Och du kan gå omkring där i Burmodars shorts och så kan du ha sådana hawaiiskjorta på dig vet du och solglasögon. Va? Jaha, ja. Det är lycksalighetens öar vet du. Det är ja, det viktiga är ju bara att jag kan sitta på natten <laughs> och sända när det går, går, eh, går ja. konditioner. Och sen, Läka ut en 10 kilowatt i, i rymden så hörs garanterat. Sen kan du sitta där och sända vet du så har du kommer det någon utav lokala befolkningen med ett fat med kokosnötter med sugrör så kan du sitta där och ha det mysigt vet du. Ja, vatten bara kommer njuta av. Det kommer in och hurra hurra. Gammal fil eh, musik sedan 60-talet och allting. Vad tänker du sända? kommer in kanske en sån här grupp kan du ha spela in eller spela ha som utsändning då kommer in en grupp så här eh, tjejer med lite bastkjolar och så sjunger lite Hula hula putti putti putti. Ja, men då är det svårt att koncentrera sig och sätta dem. Ja, visst. <laughs> Sitter ja, och gör de fel. Ja, det, du vänjer dig vid miljön där så att det kommer inte bli så svårt som man tror. Eller? Nej, för man måste ju alltid <laughs> ha ögonen med sig. Man sitter i kontroller. <laughs> Det är det så lätt att glömma någon knapp eller någonting. Kommer du ihåg eh, Yngve Store? Ja han spelade ju Hawaii-musik. Han bodde ju långa perioder på Hawaiiöarna vet du. Och han har skrivit en bok om det där som jag läste för många år sedan. Yngve Stor bodde ju där på Hawaii vet du tror jag på 30-40-talet. Sen kom han tillbaka till Sverige då hade han en affär uppe på vid en, om du vet Hantverkargatan där brandstationen ligger. Ja. Känner, känner du till den? Ja, jag kommer ihåg det när jag var Kungsholmens, Kungsholmens brandstation innan, om man kommer nerifrån stadshuset, precis kvart, två kvarter därifrån så hade han i hörnan utav, kommer inte ihåg vilken gata det var, men där hade han en, en butik där han sålde Hawaii-gitarrer, vet du. Ja. Och det livnärde han sig på, men han hade väl mycket där som tidsfördriv och sysselsättning med för att eh, han, han har ju spelat in en del musik. Du har ingenting utav Yngve Store? Nej, jag tror inte det. Jag tror jag såg det att det, det låg på någon filskiva. Men det kan, kan jag nog få fram. Jag har en skivsamlare som lyssnar och kan hitta det mesta. Ja. Du vet, jag, jag hör, det gjorde väl du med för Georg. Du hörde väl någon, eh, no, någon gång då och då fick man ju höra Yngve Stor i radion. Kommer du ihåg det? Ja, jag vill minnas det på radiotjänsten. Ja. Han hade liksom lite sådär eh, fin gitarrspel eh, och sen hade han en rätt fin, bra röst med faktiskt. Ja, jag minns det. Han säger ju Hawaii-gitarrer eh, som lät väldigt ja, han fint var det... på särskilt 50-talet. Eh, det var väl när de hade gitarrförstärkare och sånt där av bra kvalitet. Ja, det är en särskild eh, resonansbotten där. Man hör ju ett specifikt eh, ljud som framkallas utav de här Hawaii-gitarrerna? Eller, ja, det är väl en <laughs> speciell gitarrmikrofon ja, det... där också, va? Är det inte det? Du, du ja. hör sådär, vet du. Lite sån här. Ja, gitarrmikrofon där också. Ja, det är fantastiskt. Det är liksom fransmännen har ju sitt eh, musettdragspel. Ja, franskt dragspel kallas det. Ja, har, det har du Ja, det, det, det, har jag hört mycket på 50-talet. Det var väldigt populärt det spelas upp en, eh, Problemet är att det finns ju bara på 78 var skiva av någon enstaka. Ja. Och de är lite krångliga att spela upp. Men jag ska försöka göra det. För, för att en del här är ju så begagnade som har gått på grammofoner och, och är slitna och denna. Jo, just det. Sen fick man ju höra, han var ju väldigt populär i Sverige då, Maurice Chevalier. Ja, Maurice Chevalier. Maurice Chevalier. Ja, den fransman, han sjöng ju fint. Ja, just det. Jo då, hör du Georg. Vi får väl hoppas att det blir en bättring när det gäller väder. Hörru. Ja, just det. Och jag får lite bättre. Du har klarat... Du har klarat ja, magen har varit problematisk. Den där, jag vet inte om det är blindtarmen eller om det är en urinledare med en sten i. Eller attack utan smärtor på nätterna. Du har inga gallstensproblem då? Nej, inte så långt upp. Där finns det ingenting. Utan det har varit allra längst ner. Jaha. Vid huskammen. Ja, det är jobbigt. Du får väl kanske ta och gå till husläkarmottagningen. Ta ja, en... fast jag kan ändå inte lägga mig in och, eh, och inte göra någon operation. Ja, men de kan ju ta några blodprover på det, vet du. Ja, det går ju att se antalet vita blodkroppar kan man se om det är en inflammation. För att där jag går så har de ju så här labb, vet du, så att då får man gå dit direkt där och ja. sen tar de ett blodprov och sen får man telefonbesked efter några dagar. Det kan ju vara någonting det är inte gallblåsan i alla fall, men det kan ju vara en annan skit som spökar, vet du. Ja, jag, hade, jag vet att i början på 60-talet fanns en sten i en urinledare som hade fastnat. Vi hade några liknande attacker då, och det, eh, särskilt om det är njurstenskolik <laughs> så läste jag läkaren, kan göra så ont så inget annat morfin ja, hjälper ja, brukar, du vet, njursten kan man ju få om man, äter, om man äter mycket salt i kosten. Ja, det gör jag inte. Men jag vet inte om det, det, det fanns ju oxalatstenar och olika sorter Det beror på vad, vad de äter av för material. Ja, jo det är knepigt det där. Du. Vi får väl hoppas att, jo förresten, om eh, Kent Andersson hör det här och kan han väl ringa in och berätta om han har några synpunkter på den senaste tidens vis och eh, spelmansgillen. Eh, vi ja, har... han var ju ute och reste och tittade på Han var ju ute. Han rapporterade ju i telefon. Han ja, kunde inte höra mig då så att han kunde ju bara ge en rapport enkelriktat. Och jag minns det, han ringde ju dig då för någon spelmansstämma eller något musik. Ja, det har hänt tre gånger. Ja, visst. Kan vi höra någon slutrecension? Vi hörs då, Georg. Ja, hej. hej. Ja, nu är linjen ledig på 81 21 00. Och nu ska radion på och jag väntar någon minut innan jag startar musiken. Vi får se. En signal till tack så en tillbudsringning bara. Hallå? Ja, hej. Nu var det Kent Andersson. Ja, jag hör det. Ja. Jag ska bara ställa in här också. För de är lite olika nivåerna från olika telefoner och hur långa ledningar det är. Ja, prata på. Ja. Nej, jag skulle... Jag tänkte att de brukar ju ofta ringa in alla dina vänner här nu och, och vilja höra marschmusik som inte spelar. Men då har jag ett bra tips till dem. Att den 14 oktober på Bärvardhallen är det gratiskonsert med arméns musikkår. Ja. Så då kanske de får höra lite grann sånt. Ja, just det. Jag vill inte slösa eh, tidningen marscher. Det hörde man så mycket när man var liten. Och, och det var otäckt. Det påminner om militärer ja, och krig och elände. Du behöver inte dra det där, för det, vi vet vad du tycker. Men jag talar om för de andra att eh, om de vill lyssna på det så behöver de inte ens betala pengar, utan det är gratis på Bervahallen. Och det är väl, det är ju bra det. Ja, då kan ju de eller gå dit då. Ja, just precis. Ja, hej. Och så ska jag säga att eh, ja. det var ju radiogalan. Ja. Som har varit nu. Ja. Och... Eh, Ja, släppet hus Sveriges Radio nu kanske. Ja, alltså de, man, man gav ju priser till olika radiostationer och, och program, vilka så fick de... Ja. Jallarhornet var inte utsett. Nej, det förstår jag. Jag kan inte eh, åstadkomma mycket här ensam. Nej, nej. Och eh, Gunnar, det, det, det jo, är så sällan det. det kommer. Det, Lennart, eh, han ringer ju oftare till Radio 1. De fick det vid årets radiokanal. Ja. Så det är en ny kanal och... Eh, men jag, jag tänkte säga att det finns ju en grupp stationer som till exempel Jallarone tillhör och det är närradion. Ja, då, det, det är begränsade... Men de har faktiskt också varit med men de har aldrig fått några priser. Och det tycker jag är orättvist. För jag... Ja, ja, men eh, hade vi bara kunnat åstadkomma lite bättre grejer om man hade någon ung, riktig radiopratare Nej, men det, om, du, om du lyssnar, och, ja, om du lyssnar alltså. på vad jag har att säga här nu då, för omväxlings skull, så är det ju faktiskt så att det, det finns ju tre stycken ganska stora radiostationer och du har ju det alltså Viking, det är Lidingö och det är Haninge. Och om du slår ihop dem tillsammans, de har alla tre gjort eh, sån här lyssnarundersökning själva för det kostar ju tiotusentals kronor att göra en lyssnarundersökning. Ja, det är därför vi kan ju inte göra sånt. Nej, men de har i alla fall gjort det. Och eh, Lidingö hade 37 000 lyssnare. Och eh, Viking har lite olika uppgifter men minst 80 000 och Haninge ligger ungefär på samma nivå. Ja. Det blir alltså tillsammans då så blir det med, ja, ett par hundratusen lyssnare och det är mycket mer än vad många av de kommersiella stationerna har. Och det är väl märkligt att vare sig tidningar eller eh, public service eller någon tar upp den stora lyssnargrupp för där sitter ju radiopratare, men skillnaden är att de arbetar ju ideellt. De får ju inget betalt. Nej, det är sådana som alltså, är riktiga radiofantaster också. Ja, men alltså de är program och de spelar ju alla typer av den musik som Sveriges Radio inte... Vi är ju alltså, alla är ju idag i stort sett ju skyldiga att betala tv-licens, så där ingår ju radion. Ja. Men radion, den uppfattas ändå inte som någonting seriöst av någon märklig anledning. Trots att Sveriges Radios eh, Sveriges inte bara tv utan radion. Den kostar ju alltså över en miljard. Ja, det är eh, så mycket folk anställda nästan eh, onödigt mycket ja. detta stora radiohuset och allting. Ja, men, visst, men visst är det fantastiskt att inte detta tas upp till debatt. Jag tänker han Lennart som ofta är, är med och tar upp ämnen. Och då tycker jag så här att ett, eh, Sveriges Radio då, ja. som är licensfinansierat och som kostar över miljarden. Ja. Och som gör massor av program och man har ju gjort undersökningar nu, men de är inte offentliga. Det fantastiska är att trots att vi har vi är tvingade att betala licensen så får vi inte veta hur många som lyssnar på programmen därför att det anses som en affärshemlighet. Ja. Detta är ju ganska upprörande. Ja, de vet väl inte själva det är väl Jo, det är just det. det är de... Ja, men det är det de vet, för de, med de skattepengar som det egentligen är så eh, vet ja. de ju om hur många. Och det har ju framkommit nu att de olika kulturprogrammen på Sveriges Radio, de har en lyssnarandel på mellan 1 till 3 procent av Sverige. Jaha. Lyssnar. 1 till 3 procent. Och det är alltså, det är ju mycket mindre än vad... Eh, de här närradiostationerna har. Men ja, nu blir mer spännande när det är förmågor på närradion så försöker jag program och lyssna på misstänker jag. Vad sa du? Det är väl mer spännande när det inte är sådana här proffs som på Sveriges Radio som ska göra programmen. Ja, om det är mer spännande vet jag inte, men det finns ett större utbud. Ja, men till exempel Radio Nord, det var ju väldigt spännande vad de gjorde. Det var 30 personer anställda. Ja, men alltså... Och varje gång dygnet runt inte... gjorde succé det var inte spännande utan de spelade ju popmusik som var populär 1961. Ja, det, gick ju inte att höra den på Sveriges Radio än. Nej, men alltså det var ju, alltså det var inte spännande, men det gav ett utbud. Spännande program. Det som är dyrt, det är ju inte, många människor tror att det som är dyrt det är att spela musik. Det är det billigaste. Det som är dyrt det är att göra samhällsprogram. Om vi nu tar till exempel Uppdrag granskning eller på Sveriges Radio, Kaliber och, och dokumentärer. Och så vill jag rekommendera jag, jag hoppas att Lennart har lyssnat på detta program. Och om jag inte... Ja, det gör jag nog. Jag, jag, jag är inte fel, helt felinformerad nu, men jag ringde upp till lyssnarservice och frågade om det. Att den, jag tror det är nu, på söndag, natten till måndag, klockan 00. Det kan säkert Lennart ta reda på. Och om man inte har tillgång till dator så kan han säkert läsa någon tidning. Om, för där finns ett program som heter Sveriges Radio Dokumentär. Då är det en intervju med Kent Ekeroth. Aha. Kent Ekeroth är en av SDs eh, eh, eh högsta män så att säga. Och då visar sig att Kent Ekeroth, hans eh, mamma och mormor i synnerhet, är flyktingar från Polen. Alltså, så Kent Ekeroths mormor är judinna som flydde från Polen Hela hennes släkt blev utrotad i Treblinka enligt Kent Ekeroth. Ja. Hon flydde till, till Sovjet och jobbade som kocka där. Sedan på 70-talet så flydde de till eh, Sverige. Och ja. Kent, Ek, de, Kent Ekeroth har ju skrivit nu ett program om brottslighet. Och då visade det sig att hans mamma fick för en tid sedan tio månaders fängelse för skingring. Ja. Men Kent Ekeroth tycker inte att det är ett brott för hon har arbetat så mycket i Sverige utan det är bara ett misstag. Ja, jag förstår inte det. får han väl svara för själv. det kan ja, ja, men om du lyssnar på vad jag säger så ska du, ska du tänka efter. Och det här programmet går nu i repris på söndag klockan eh, noll natten till, till måndagen. Jag, ja. jag är inte hundra på det. Jag måste ta reda på det här. Men det kan hon säkert göra. Ja, fast Sveriges Radio får ju själv Eh, stå för vad det är för eh, de saker de producerar. Ja, men, det, men det är ju det jag säger. Det är klart att de står för det. Men det är att informera för de som lyssnat på Jallarhornet nu. För det här är säkert ett ämne som flera av de lyssnare som vill lyssna på det säkert kommer att göra det också. kanske ha någon åsikt om det hela. Ja. Men... Eh, och... Jag kan ju inte svara för Eh, när det gäller politik. Jag Nej, jag, jag vet att det gör det. dessutom så tycker jag räckvidden är alldeles för dålig på närradion. Och, eh, jag förstår inte att mellanvåg inte används mer. Det har ja, men det är därför att inget en människa idag, om du köper en radio idag så är det ingen jävel som ens har mellanvåg för ingen. Ja, ja, men det går att få tag på. Och vill man vara riktigt nära men, kan, eh, eh stationen, då hör man det på en kristallmottagare. Men, men lev nu. Och den kan vem som helst tillverka, den är jätteenkel säkert. Ja, det, men det här gjorde man på 30- och 40-talet och liknande. Idag kan du lyssna på närradion över hela världen med att du har en mobiltelefon. Det som jag själv nu ska vänta på att femman kommer. Det är Apples, den här iPhone kommer ut nu den 28 och då ska jag köpa en sån också. Min egen dator har lagt av så den tänker jag köpa någonstans. Ja, det har min gjort också nu. Ja. Jag har eh, inte ens kunnat komma in. Ja, jag, jag, kan, jag brukar ju mejla ibland till Gunnar men nu har min ja. dator, nu har den blivit tokig så om jag skickar ett mejl, då fortsätter datorjäveln att skicka 200 mejl, så jag dränker ja. folk i, i mejl, så det går Ja, här har efter, Neptun lagt av så den har slocknat helt. Ja, nej, den, den, jag, jag kan, jag kan gå ut på nätet. Men, men nu visar det sig att nu har det krypit in en mask till så att när du går ut på, om du har Microsoft, ja. då har det kommit någon ny sån jävla mask. Så nu får man in den där masken om man går ut på internet. Så nu vågar man inte göra det heller. Nej, det här kommer, de kommer att utveckla <laughs> eh, virus och maskar och, och allt möjligt konstigt, de ja. där sabotörerna. Ja, det, är, det, det, det, de, de är dataexperter. Det där övergår både ditt och mitt förstånd. Men jag ska bara säga att så idag kan du lyssna på Jallarhornet även om du sitter nere på Borneo eller var som än är. Ja, det är jag medveten om. Ja. De hade i Holland hört det här programmet och, och det var en som, de sa vid tillfället mellan vad jag väntar på om ska höra något som Sverige här från mig. Men det, det har ju Sverige inte kunnat genomföra utan bestämmelserna och grejer. Ja. Nej, men hur som helst. Så att nu är det där överspelat för nu kan man ju faktiskt lyssna på även på närradiosändningar och det är därför jag tycker att det är så roligt att nu behöver man ju inte längre vara eh, måste man ju vara beroende av FN-bandet för nu kan man ju lyssna på sådana här appar och då eh, vet inte jag men det kan man väl även då ladda ner även de här ja typ Viking och Ja men ljudkvalitet kan aldrig bli densamma då. Nej, ja, det, det, det, visst kan det göra det men jag vet inte om de har gjort det än. Men hur som helst, det skulle vara jättekul om det nu mot förmodan skulle finnas och så lyssna på det här programmet så kunde tala om för själv är jag ju road utav eh, ja, jag vet att om man går in på hemsidan på Svenska Dragspelsförbundet, där kan du hitta närradiostationer som spelar dragspel till exempel. Aha. Där, där finns det flera närradiostationer som aktiverar sig på sånt. Men om det finns någon som kan ge några bra besked om vad man kan hitta typ tyrolermusik och liknande. Ja, jag vet inte. Jag ingen nej, aning. nej, det vet inte du. Men jag tänkte om någon av lyssnarna ja. har en... Men har... då måste vi snart avsluta det här samtalet. Kvart i måste jag ju lägga ja, på en gång. det är bra. Vi säger hej. så. Hej då. Ja, nu hinns det säkert med samtal till. Nu är linjen ledig här. På 81 21 00. En signal till, tack. Hallå? Ja, hallå. Det är Lennart. Jag måste ge en kommentar här till eh, Kent Anderssons inlägg. Det var ju nämligen så att Radio 1 fick ju pris. Och då ringde jag upp Radio 1 och talade med honom på morgonen här, Gert Fylking. Som en känd ja. radioprofil. Han har tydligen varit med i, på, i Radio Riks tidigare och då sa jag det, det till honom. Det, var, det hade man ju väntat så att Radio 1 skulle få priset va? för att vilka, eh, vilka andra var det som tävlade om med och om priset? Då sa han Radio Riks. Men då tänkte jag så här, jag sa nog det till honom. Varför fick en Jallarhornet, de här radiostationerna på nej, 88 MHz exempelvis, där var ju ingen som var med i tävlingen. Nej, men det är väl mest invandrarföreningar som sänder här. <clears throat> Sen har vi ju, som Kent sa, Radio Viking. De, är, de håller till på Ekerö. Sen har du Radio Lidingö. Nu tog ju Kent fram fakta här om vad de har, hur många lyssnare de har. Och det är åtskilliga lyssnare som han nämnde. Ja. Det är två exempel bara. Sen Haninge eller Handen har ju en radiostation. De var ju inte med i tävlingen. De kunde ha fått eh, vara med. Så jag undrar hur den där juryn, det kanske Ken, Ken kan svara på, hur den är sammansatt. Om det, jag sa det till Fylking, hur är juryn sammansatt egentligen? För att de fick ju en hybris där, eh, den här Kim, vad hon heter, Kärnfalk och, och, och den här eh, Gert Fylking. De hela tiden upprepade det där att de hade fått pris som de var papegojor va? Men det är ju, då frågade vad, vad de andra som deltog i tävlingarna, vilka det var. Ja, då tog han bara fram ett exempel och det var Radio Rix som var också en sån här oerhörd kommersiell eh, gigant va. Så jag efterlyser... Ja, mycket pengar ligger bakom. Jo, men jag efterlyser till nästa år när de ska ha ut, när de ska kora den främre, eller främsta radiostationen som ska få första pris, att då man tar upp i, att de ans, alltså anmäler sig till tävlan då som funktionella tävl, eh, tävlingsdeltagare. Och det ska vara Radio Viking, Radio Lidingö och, och den här radion som Kent påstod ute i Haninge exempelvis. Sen kan även någon enstaka närradiostation få komma med. Exempelvis som Radio Frekventa här som har radio Jallarhornet va? Ja, det vidare. måste heta Jallarhornet eh, Gällarhornet i så för frekventa inte registrerat sån där. Nej, men Radio Jallarhornet kan få komma med. För Lasse Lundberg ringde in för någon månad sedan och han sa ju till dig, han, han bor ju till Fisksätra liksom Kent Andersson. Jag vet inte om de känner varandra. Men då sa ju Lasse Lundberg till dig att han lyssnar mycket på närradion och överhuvudtaget mycket på radio. Och han ansåg att ditt program Jallarhornet var det bästa utav alla. Ja, jag vet det. Jag hade kunnat förbättra det mycket om jag bara hade unga killar eh, som kunde vara bra radiopratare, slipper problem med, med stämband och Nej, men, allt möjligt. Sen har du ju andra... Och dålig menar, hälsa har jag och allting. Och det hörs ju säkert också i radio. Tekniska museet har ju också utsändningar. Och sen har du ju de här eh, som har psykiska besvär va? de har ju också journalister och en radiostab va? De kunde ju, och det programmet kunde ju få vara med i tävlan va? Ja. Jag, jag skulle uppmana om Kent, A Kent Andersson har något eh, större perspektiv på det där att han också kan trycka på att exempelvis eh, Radio Lidingö och eh, Radio Viking tycker jag specifikt om. De ligger precis på frekvensvågen invid, du vet du, med eh, Radio 1 va? Så det var någon ja. dam som ringde in till Radio 1 för någon vecka sedan och, och var så konfunderad varför de inte spelar musik. Men då förstod jag att det var Radio Viking som hon sökte va? Ja. Och jag måste, sen kan jag be Kent om han kan recensera de här. Jag tycker radiopratarna i Radio Viking exempelvis och även de här föreningarna som sänder Radio Lidingö är väldigt bra alltså. Kunniga en, en del är väldigt proffsiga va? Ja, och, men det var man ju nästan. Då vill jag mena med... Gått en journalistskola för att kunna göra. Då vill jag mena med att de är proffsiga att de har vissa särintressen som kanske intresserar andra människor som de tar fram. Radio Lidingö har tagit fram en del föreningar där mycket kulturhistoria och sånt som är mycket bra. Sen beträffande Radio 1 och det här eh, radarparet Kim Kärnfalk och, eh, och eh, vad heter han, Fylke, Fylking de är ju då samspelta idag va? men jag tycker de, jag får, det kunde vara kul att höra Gerts eller Kent åsikt om det. Ja, jag, det tycker de är, blir jag tycker de är något överhettade ja, alltså va. Det, du vet, och, det, att den här Gert, vänta ett tag, jag avslutar med att säga att Gert Fylking är rolig va, men han uttrycker sig väldigt drastiskt och ibland har han dålig, vad ska man säga, han, han, han uttrycker sig klantigt va, på det viset ibland. Va? Han, han har ingen eh, hum om egentligen ibland om hans, eh, vilken nivå han ligger på va. Det är det som är lite tråkigt alltså. Ja. Ja, men annars kan han ju ha en viss humor och rolig på det viset. Kan, men, eh, ja, men du vet, eh, klockan kvart i morgon. Ja, just det. Men kan, om Kent, Kent kan ringa in så vore det bra. Hej, hej. Ja, hej. linjen leder bort i F2100. Passa på att ringa nu innan, ja vi ska se om det kommer en signal till. Ja, hallå? Ja, hej det är Martin där. Eh, jag satte på radion när Kent Andersson talade. Om jag fattade det rätt så var det en konsert i Bävadhallen den 14 ja. oktober. Marschmusik. Det är värt att upprepa det tycker jag. Jag ska gå på den. Det är intressant att få höra det. Sen eh, beträffande Tirolermusik så eh, brukar jag skaffa det billigt i Tyskland. Men jag tror inte det finns någon radiokanal som sänder det. Nej, jag alltså, tror inte ens jag har hört det från Holland heller. Nej, däremot så är det ju oktoberfesttiden nu så att det är möjligt att någon krog i Stockholm eh, eh, Lövenborg till exempel har det på en säsongsmässig bas. Sen tycker jag att Gert Fylking och Aschberg och de där, det är rena pesten. De är vulgära och har ett ovårdat språk. Och, ja, det, det är deprimerande att lyssna på. Ja, vissa vill väl ha det, annars så skulle de väl inte finnas kvar utan då skulle de väl försvinna rätt fort igen. Ja, det är som kvällstidningarna säger, vad folk vill ha. Som det skulle vara något argument. Ja, vad ska jag annars? Eh, eh, eh, tro att det beror på att de får fortsätta om folk inte vill ha det. Ja, att folk har dålig smak. Dekadent smak, helt enkelt. Nej, nu ska jag inte uppta tid mer. Jag vet att Nej, du just ska det, uppta det vet snart. jag. Hej. Tack. Linje leder igen på 81 21 00. Ja, det var väl starta en låt om det inte kommer någonting inom en minut nu eller någonting. Ja, en signal till. Hallå? Ja, det var Kent igen. Det var ju roligt att Martin hörde av sig. Jag måste bara säga det att han ska också hålla utkik över Nybrokajen 11 där är det ofta väldigt mycket musik och han är ju, han är ju med lite grann i den klassiska musiken. Och eh, då känner han ju också till att blåsarsymfonikerna nu håller på att få lägga ner. Men jag pratade ju då med Magnusson som är mycket för operettmusik. Han har förresten idag så har det varit konsert på Lustikulla-huset, Lustikullas konferenscenter på Liljeholmsvägen 18 som jag egentligen så har gått på. Men ja. jag fick eh, av sjukdoms av sjukdom kunde jag inte gå. Men där är det, han har ofta operettmusik och då kan jag ge Martin ett gott råd att nu i, och det är någon gång i september och oktober, då går det en eh, flodresa från Wien till eh, Belgrad med eh, Magnusson på Radio Viking. Ja. Att, följ, gå, att åka på eh, jag hoppas inte säger fel, det är väl Donau nu då som rinner ut i Svarta havet. Och den ska gå till, eh, och där vi lyssnar då på all sån här eh, ja, Strauss-musik och den typen av musik. Och det, ja, jag, det, det skulle jag gärna vilja eh, göra men man ska väl ha en bra slant för att ha råd att åka med på det hela. Men just argumentet när blåsarsymfonikerna, om man, de är alltså inte, de spelar kan man säga mera musik för sig själv. Det ska vara så seriöst man måste väl även spela musik som är så att säga, lite kommersiell, som folk är villiga att betala för. Annars får de inte spela alls. Men det vill ju många gånger musiker inte inse. De vill inte, som säger, snaska, utan de vill bara spela det fina musiken som de själva tycker. Men om de inte spelar musik som folk vill höra, då får man lägga ner. Snart är vi ju utan all form av seriös musik. Därför, vi får inte höra den på Sveriges Radio. Ja, men i program ska... två finns det väl... Ja, herregud, på program två där har du ett bra exempel. Jag talade här med, med radiochefen, den nya radiochefen. Ja. Och då ställde jag just de här frågorna. Varför får man inte höra till exempel P2? Jag brukar vara mycket i Hälsingland. Där kan du inte höra P2s klassiska musik. Därför att den är öppen bara för invandrarprogram. Det är bara här i Stockholm som, som Sveriges Radio och P2 har en sändare som sänder dygnet runt klassisk musik. Ja, Utan det måste väl vara att eh, det inte finns eh, ute i landet tillräckligt mycket sändare då. Nej men det, det är just det, det är väl en skandal att då får vi hålla till godo med invandrarprogram och lyssna på mongolisk strupsång istället. Ja, det var väldigt... Det, alltså det är helt abnormt. Det är konstigt, jag ja, hörde ju men så, där. så, så vansinnigt är det i Sverige så att hela Sveriges befolkning utom Stockholm, vi får lyssna på mongolisk strupsång och liknande och, och invandrarspråk. Bara för att det är viktigare för Sveriges Radio att sända en 24 timmars station 93,8 och spela hiphop dygnet runt än att låta hela folket. Sedan frågar jag hur, när de gör sina lyssnarundersökningar så är de mellan 9 och 79 år. Alla som är över 79 år, de lyssnar inte på musik, säger Sveriges Radios. Alltså det här säger Sveriges Radios nya Nej, det kanske beror på eh, hörseln åldras. Det... Ja, men det är väl klart att människor över 79 år, de lever och är licensbetalare. Men enligt Sveriges Radios nya chef så lyssnar inte de på musik. Och populärmusik, typ operetter, eh, Johan eh, Strauss och liknande. De, det är inte intressant för svenska folket, säger den diktatorkärringa. Det är hemskt hur det håller på att bli i Sverige. Ja, ja man har ju möjlighet att försöka utvandra det hade jag gjort för många år sedan. Man behöver inte försöka utvandra, för här i Sverige, här blir vi fullständigt dränkta invandring, för det verkar inget svårt. Ja, men ska jag kunna utvandra så, eh, det är ju hårda invandringsbestämmelser i olika länder. Ja, man ska ha pengar i brallan, annars är man inte välkommen någonstans. Nej, och det ska finnas ändå någon som går i borgen för att man, man inte blir socialfall i det nya landet. Ja. Ja, ja, men hur som helst i alla fall. Jag vill bara säga det att Nybrokajen 11 och Berwaldhallen. Eh, ja, du måste jag sätta en sån Ja, det är bra. Mors, hej. hej. Ja, nu måste jag stänga telefonväxteriet för, för den här gången. Eh, jag ska starta en skiva här från Gunnar. Kort paus. nærradio Holger Internet. Under dække af den økonomiske krise har de vigtigste EU-lande nu taget et afgørende skridt hen imod Europas forenede stater. Efter den nye aftale mellem EU's eurolande bliver det klart, at politikerne har forrådt de europæiske folkeslag. EU er ikke bare et økonomisk samarbejde, som politikerne igen og igen har forsikret de europæiske vælgere om i forbindelse med folkeafstemninger. Nej, EU-unionen har lige fra begyndelsen af været tænkt som et forsøg på at etablere Europas forenede stater. Og med den lige indgåede aftale om finanspolitikken mellem unionens eurolande, er dette blevet åbenlyst for enhver, i det der nu er indgået nogle aftaler om staternes finanspolitik, som i praksis opretter en regering for eurolandene. Og denne økonomiske regering opfatter sig mærkeligt nok også som en regering for de EU-lande, der står uden for euroen. Efter dette kan hverken eurolandene eller de andre EU-lande længere føre en selvstændig finanspolitik, og derved falder Danmarks aftaler med EU-unionen også bort. Det danske folks tilslutning til EU-unionen er givet under den bestemte forudsætning, at nationalstaterne fortsat skulle bestå som suveræne stater. Og politikerne kan ikke pludseligt gennem en ny økonomisk politik fjerne denne forudsætning. EU-kommissionen i Bruxelles forsøger at tilrette sig magten over alle de europæiske stater – og staternes samvittighedsløse politikere hjælper den. Og som eneste undskyldning for dette beskidte forræderi, peger man bare på den økonomiske krise. Men ingen økonomiske problemer kan legitimere undertrykkelsen af nationalstaternes frihed og uafhængighed. Og de europæiske folkeslag må modsætte sig politikernes planer om Europas forenede stater. Først forsøger man at få magten over europæernes penge, og derefter over deres liv. På hjemmesiden information.dk findes en meget interessant artikel, skrevet af en betonarbejder under titlen Opråb fra en skurvogn. Betonarbejderne er i vanskeligheder på grund af den fremmede arbejdskraft, men ingen i systemet vil hjælpe ham og hans kollegaer fordi betonarbejderne ikke våger at slå til uden for systemets regler, så bliver deres liv ødelagt. Betonarbejderen skriver blandt andet, citat, Danmark har fire store bygningsentreprenørfirmaer. Det største er MT Højgaard, som allerede sidste år sendte et brev til deres ansatte og bekendtgjorde, at man ikke længere kunne konkurrere med de firmaer, der brugte udenlandsk arbejdskraft. Fremover vil de blive nødt til at benytte sig af billig udenlandsk arbejdskraft. Pil og Søn er den næststørste bygningsentreprenør herhjemme, og de har længe ligget forrest i feltet, når det drejer sig om brugen af billig udenlandsk arbejdskraft. Selskabet har nok en pæn del af ansvaret for, at alle de største bygningsentreprenører i dag bruger billig udenlandsk arbejdskraft til betonbyggeri landets tredje største bygningsentreprenør, NCC, kastede håndklædet i ringen i begyndelsen af året og har startet et pilotprojekt på Roskilde Forbrænding med brug af billig udenlandsk arbejdskraft. Det fjerde største bygningsentreprenørselskab herhjemme, Hoffmann, har jeg netop arbejdet for. Jeg blev fyret for et par måneder siden på grund af mangel på arbejde, og det var jeg ikke alene om. Hoffmann renoverer universitetet på Amager og her blev fem danske betonarbejdere fyret omtrent samtidig med mig. Mindre end en uge efter blev et chak af polske betonarbejdere ansat på det selvsamme byggeri. Nu er der nok nogle, der tænker, hvad med fagforeningen? Kan de ikke gøre noget? Fagforeningen gør selvfølgelig alt, hvad den kan, men gennem de sidste 100 år har den afskrevet så godt som alle kampformer der ligger ud over det fagretslige system. Og dette system har vist sig helt og aldeles impotent over for den systematiske brug af billig arbejdskraft fra andre EU-lande. De intellektuelle på tv kan snakke alt det, de vil om den danske konkurrenceevne og betydningen af samhandel som fredskaber. Jeg gider ikke høre på dem. Jeg har ikke brug for at få at vide, hvorfor jeg falder. Jeg har brug for at få at vide, hvordan jeg skal lande. Citat slut. Endelig synes enkelte danske arbejdere da at vågne op og se virkeligheden i øjnene, som nu denne betonarbejder. Sagen er ganske enkelt den, at politikerne har solgt de danske arbejdere. De ønsker internationalisme og globalisering, og at dette samtidig forvandler 10.000 af danske arbejdere til sociale tilfælde, det er politikerne ganske ligeglade med. Og som betonarbejderen så rigtig fastslår, heller ikke fra fagforeningerne kan de vente nogen som helst hjælp, for fagforeningerne er for længst blevet en del af det uretfærdige og undertrykkende system. Nej, hvis de danske arbejdere vil fortsætte som arbejdere, og ikke bare ende i den sociale massegrav som overflødiggjorte subjekter, så må de selv tage magten over arbejdspladserne. Det vil sige, de må med blokade og andre midler tvinge de arbejdspladser til at lukke, der baserer sig på udenlandsk arbejdskraft. Og det kan de da også sagtens, hvis de virkelig vil. De kender jo til arbejdspladserne og ved, hvordan arbejdspladserne forsynes, så der kan arbejdes. Og når først nogle arbejdspladser er blevet tvunget til at lukke, så vil arbejdsgiverne have lært, at den billige udenlandske arbejdskraft ikke kan betale sig. Det skal være virkelig dyrt for de danske arbejdsgivere at bruge billig udenlandsk arbejdskraft, for så kommer arbejdsgiverne til fornuft og bruger normalt dansk arbejdskraft. Ikke et sekund før. Den nye regeringsminister optræder som svindlere, også når det drejer sig om ansættelsen af rådgivere. Det siger sig selv, at heller ikke ministre lovligt kan se bort fra alle normale regler på arbejdsmarkedet i forbindelse med ansættelse af rådgivere, men i deres magtfuldkommenhed ignorerer ministerne arbejdsmarkedsreglerne. Medierne skriver således den 14. oktober, citat, Kandidater til stilling som spindoktor holdes for nar, mener ekspert. Stillingerne er allerede besat, Regeringen har hyret langt de fleste særlige rådgivere eller spindoktorer inden den tidsfrist, der står i jobannoncerne. Det får hårde ord med på vejen fra Tim Knudsen, ekspert i offentlig forvaltning. Han kalder det hyklerisk og helt åndssvagt. 25-årig Martin Justesen fra LO bekræfter, at han nu er særlig rådgiver for den 26-årige skatteminister Thor Møre Pedersen. De harmonerer bare ikke med jobannoncen, der er indrykket på jobistaten.dk så sent som den 12. oktober. I den står der, at fristen for at lægge billet ind på jobbet er den 26. oktober kl. 12. Citat slut. Nej, hvorfor dog også vente på den frist, der er annonceret, når man nu har besat stillingen på forhånd, og bare vil holde de mange andre ansøgere for nar? Man må virkelig undre sig over den arbejdsmarkedspolitik, der bliver ført af de røde ministre, for denne politik er jo direkte imod den arbejdsmarkedspolitik, som de røde ministre officielt står for og har agiteret for i overvis. De røde ministre er en flok hykleriske svindlere, det kan ikke benægtes. Og hvor lavtstående de såkaldte antiracister kan være, det bringer stop islamiseringen af Danmark et ganske udmærket eksempel på. Vi citerer en notits fra organisationens hjemmeside under titlen En antiracist. Her hedder det, citat, At føle eller til og med synes, at den hvide race er underlegen på alle tænkelige måder, er naturligt, når man tænker på dens historie og nuværende handlinger. Lad den hvide races Vesterland gå under i blod og lidelse – leve det flerkulturelle, raceblandede og klasseløse økologiske samfund. Leve anarkiet. Jeg begyndte ganske enkelt at angribe og mere eller mindre mishandle personer, der har opført sig racistisk i min nærhed. Det kunne være alle fra skinheads til børn i skolealderen og ældre herrer og damer. Det åbenlyst rapplende gale individ der har fremsat disse ytringer, hedder Tobias Hybinet. Han er stadig en agtet underviser i Sverige. Citat slut. Hvad Stop Islamiseringen af Danmark ikke skrev noget om, det var, at denne forrygte Tobias Hybinet heller ikke er svensker, men bare er en asiat med et svensk navn, formodentlig fordi han engang blev adopteret. Det skal dog dertil siges, at Stop Islamiseringen bragte et billede af fasciaten, så der ikke var nogen misforståelse mulig. Men hvad der er det mest interessante i dette er jo, at denne asiatiske antiracist bekræfter antiracisternes vilje til at udøve vold mod hvide mennesker, der ikke vil underkaste sig det multietniske samfund. Dette er jo klar tale. På længere sigt er der altså ingen anden vej end borgerkrigens hvis friheden skal forsvares. Og det skal den naturligvis. Man må således indstille sig på opgøret, både med de fremmede og med antiracisterne, for det synes ikke muligt at komme udenom dette opgør. Det har politikerne sikret gennem deres landsforræderiske fremmedpolitik. Der er ingen tvivl om, at de traditionelle frihedsrettigheder ofte står i vejen for kampen mod den muhammedanske terror ikke mindst i USA, hvor man har mange stolte frihedsrettigheder at hævde, men også lever under en stadig trussel om Mohammedans terror. Man bør i denne forbindelse dog ikke glemme, at frihedsrettighederne er blevet til i et kristent USA på en tid, hvor der næsten ingen muhammedanske indvandrere var, og der derfor heller ikke var noget grundlag for en muhammedansk terror mod USA. Men i vore dage er billedet som bekendt meget anderledes. Og nu er frihedsrettighedernes håndhævelse blevet til et stort problem, simpelthen fordi man mærkeligt nok hævder, at frihedsrettighederne også skal gælde for muhammedanere, skønt de ikke er skrevet for muhammedanere. Hvilke mærkværdige aspekter der også er i dette, skriver Paul Winter Jensen fra den danske forening om. Citat. Indvandrere til USA har i generationer skiftet deres oprindelige navne ud med nogle, der er mere amerikansk klingende. Men er man muslim i dag i USA, skal man passe på med at gøre noget sådant. Det amerikanske nyhedsbyrå AP har i flere måneder undersøgt, i hvilket omfang muslimer i New York er blevet mistænkeliggjort i kølvandet på terrorangrebene mod byen den 11. september 2001. AP's undersøgelse viser, at New Yorks politi holder et vågent øje med alle personer, der skifter navn. Hvis man er muslim og får sig et nyt navn, der er mere amerikansk klingende eller som lyder mere arabisk, bliver man genstand for en særlig tilbundsgående undersøgelse. Samtidig bliver disse muslimer registreret i et hemmeligt arkiv, som New Yorks politi råder over, viser dokumenter, AP er kommet i besiddelse af. Muslimer i New York, der skifter navn, på deres baggrund endevendt. Politiet undersøger deres rejseaktiviteter, eventuelle straffeattester, arbejdstilladelser og immigrationspapirer. Derefter risikerer de pågældende at få besøg af politiet. Ifølge AP viser politiets overvågning af personer, der skifter navn, at kampen mod terror nu kaster en skygge over noget, der traditionelt har været en del af Amerikas historie. Indvandrere fra hele verden har siden Amerikas fødsel antaget amerikansk klingende navne, efter at have slået sig ned i landet. Det har ikke været muligt for AP at få en kommentar til sagen fra New Yorks politi. AP ville gerne vide, hvilken juridisk berettigelse politiet har til at mistænkeliggøre personer, der skifter navn. Desuden ønsker AP at få svar på, hvor mange terrorister, der er blevet afsløret i forbindelse med overvågningen af personer, der ændrer deres navn. Citat slut. Det er af afgørende betydning for USA's sikkerhed, at man overvåger alle de muhammedanere, der findes i USA. Og det uanset hvad disse muhammedanere hedder. En mellemøstlig indvandrer skifter jo heller ikke livsopfattelse, bare fordi han ændrer sit navn fra Ali til Bob. Og selvfølgelig vil alle terrorister gerne gå for at være rigtige amerikanere med amerikanske navne, for så bliver det betydeligt nemmere for dem at operere i USA. Og de amerikanske myndigheder er nødt til at registrere muhammedanerne i USA, da det jo var muhammedanere i USA, der stod bag det katastrofale angreb mod USA i 2001. Og myndighederne må især være opmærksomme på muhammedanere, der antager amerikanske navne, for det kunne jo være en indledende manøvre ved en terroraktion. Men det principielle spørgsmål, som sagen rejser, det er jo, skal muhammedanere i USA være beskyttet af de samme frihedsrettigheder som almindelige kristne amerikanere, samtidig med at USA er involveret i en verdensomfattende krig mod den muhammedanske terror? Nyhedsbyrået AP svarer åbenbart ja på dette spørgsmål, da et ja nødvendigvis må være udgangspunktet for den kritik, som AP her har formuleret. Men det er også et urimeligt svar. Krigen mod terror er alt for vigtig til at blive kompromitteret af hensyn til en etnisk og religiøs minoritet, hvis loyalitet overfor USA man med rette kan tvivle på. I realiteten er en udvisning af samtlige fremmede muhammedanere i USA, der også er et helt nødvendigt skridt, hvis man vil opnå virkelig sikkerhed og indtil det kan gennemføres, så er man nødt til at overvåge muhammedanerne i USA, også på måder, der ikke ligefrem korresponderer med hævdvundne amerikanske frihedsrettigheder. Og så spørgsmål til Radio Holger Internet. En Nikolaj B. skriver en e-mail, citat, Den dansk-egyptiske forfatter, Sharif al-Uji, bliver anset for at være en vaskeægte demokratisk muslim, da han ikke er bange for at kritisere sine trosfælder, og desuden er en varm tilhænger af et reformeret demokratisk islam. Dette gør ham til en højt agtet person hos Dansk Folkeparti, den danske forening og diverse indvandrerkritiske blogs. Hvor dum kan man være? Kan de da ikke forstå, at han bare gør brug af den sædvanlige takia, så man ikke opdager hans sande jeg? Citat slut. Ja, det er jo altid et problem, hvordan man skal forholde sig i forhold til fremmede, der for så vidt siger og skriver, hvad man selv gør i anledning af indvandringen. De fleste synes jo, det er rart, når enkelte fremmede faktisk vil erkende, at indvandringen indebærer problemer. Og når man gør det, så skyldes det ikke mindst det forhold, at de fremmede som regel mere uhindret kan sige sandheden om deres landsmænd, end for eksempel en dansker kan. En fremmed kan jo ikke anklages efter paragraf 266b, og han kan heller ikke beskyldes for at være racist. Sådan er det jo mærkeligt nok. Det er jo selve rationalet bag revisionisternes udstrakte brug af sandhedsvidner af jødisk afstamning, når holocaust diskuteres. For kun jøder kan betvivle forhold angående holocaust, uden at blive forfulgt af vanvittige mennesker og love. Og det samme gør sig jo gældende i forhold til indvandringen af muhammedanerne, der kun fremmede uden risiko kan sige sandheden om de fremmede muhammedanere, men desværre sjældent gør det. Noget ganske andet er så det principielle, og her mener jeg nok, at man kan bruge oplysninger fra de fremmede, når sandheden skal frem. Men jeg mener sandelig også som spørgeren, at man skal passe på ikke at gå de fremmedes ærende ved ukritisk at bruge de fremmede. Når talen for eksempel er om nasakater, så er det jo indlysende, at den danske offentlighed har givet denne fremmede alt for meget en indflydelse, bare fordi han plejer at sige det, som den danske offentlighed gerne vil høre. Men når det kommer til stykket, så er han lige så meget en fremmed muhammedaner som så mange andre, hvilket man har set mange eksempler på. Og alligevel bliver de danske medier ved med at bruge ham som en autoritet på indvandrerområdet. Nej, hvis man overhovedet bruger de fremmede, så skal man være meget kritisk og indstille sig på, at den fremmedes oplysninger meget vel kan være et led i den takvir, som spørgeren omtaler. Gossen min bor i Alunda by, Alo, Alunda, Alunda le. Ögon har han blå som himlens klara sky, Alo, Alunda, Alo. Går med sin lia lätt som en vind, Alo, Alunda, Alunda le. Lite bränd av sol men frisk och röd om kind, Alo, Alunda, Alo. Nyss redan sina hästar skynda lej Aldrig såg jag gåle bättre skött i stall Hallå, alunda, hallå Går han i dansen sedig och blyg Hallå, alunda, alunda lej Ser han på en flicka sker det just i smyg Hallå, alunda, hallå Pingstdag om kvällen kom han till mig Alunda lej Rosa lilla, hör vad jag vill säga dig Hallå, Alunda, hallå Rosa, min Rosa, älskar du mig? Hallå, Alunda, Alunda lej Du får nog en annan tag din korg och tig Hallå, Alunda, hallå Kom så till mig Sinalo Flickor bara tyst men tillstå jag vill Alo, alunda, alunda le Hur det var en kyss det krångla han sig till Alo, alunda, alo Rosa, han sa det ska jag se av sorg Alo, alunda, alunda le Här har du min hand, jag tar igen min korg Alo, alunda, Artikel 4. Den första juli trädde en rad nya lagar i kraft. Detta är några av dem. Det blir tillåtet att utan serveringstillstånd servera alkohol till boende och besökare på särskilda boenden som har måltidsservice. Den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas till en månad. Tidigare gällde två månader. Det ska dock fortfarande vara möjligt att få anstånd från tidsfristen av särskilda skäl. Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet avvecklas. Myndigheten för yrkeshögskolan övertar ansvaret för att fördela bidrag för utbildning av tolkar för döva, hörselskadade eller personer med dövblindhet samt teckenspråklärarutbildning. Myndigheten ska också ha tillsyn över utbildningarna och granska deras kvalitet. Reglerna för att få behålla sjukpenning efter 180 dagar ändras. När arbetsförmågan prövas så ska den prövas mot arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden vilket är en mindre sträng skrivning än den som gällt tidigare. Reglerna ändras för studerande föräldrar i samband med att ett barn under 18 år har avlidit. Ändringarna innebär att en studerande förälder får rätt att behålla sitt studiestöd under en viss tid när han eller hon helt avstår från studier i samband med barns dödsfall. Studielån för sådan tid kan skrivas av helt. Musik. Kosta på mig riktigt, det kostar ingenting Här är dansar starka Anders med flickorna i ring I valsen Anders svingar så lätt som ingenting Ja, Anders han kan dansa från natt till ljusan dag Om arbete det gäller kan man också ta ett tag Där sonrisa militären, håll ut Att bränningen dånar, att gäddan hon slår Det hör jag i samma minut Treöden från Neptun jag tar i min hand Och stryker hos näcken fiolen Hos pan tar jag flöjten och spelar ibland Och lånar av skogsmoderkjolen Sjöjungfrur och älvor hos mig gå i dans På strandängens grönskande blad där urberget reser sin mäktiga skans Till skydd mot havets orkan Men ligger du stilla förankar boj Och vilar från dagen seglat i din koj Då viskar var våg som längst ut i går Elinor, Elinor, Elinor livet som det går håll in mellan skären och lur Att brämningen dånar, att gädan slår Det hör jag i samma minut Treudden från Neptun jag tar i min hand Och stryker hos näcken fjorden Hos pan tar jag flöjten och spelar ibland Och lånar av skogsmoder Kjol. berget reser sin mäktiga skans till skydd emot havets orkan. Men ligger du stilla för ankarvoj och vilar från dagen, dagens seglas i din koj då vissar var våg som längst ut sidan går. Elinor, Elinor Ja, där tog den skivan från Gunnar slut. Jag ska fortsätta med en, en, en, en eh, musik här eh, som jag gjort själv. med Sverige nästan bäst Det var en skaplig gest Sådana tider säger folk vi aldrig mera får Men jämt jag svarar när snacket går Vi kommer tillbaka Vi kommer tillbaka Vi kommer tillbaka Med seger allt Vi kommer tillbaka Vi kommer tillbaka Fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när man dribblar fram med trasan som en satellit Och joxar hit och dit Man ofta drar en nit Som en obestämd artikel Trasan far mot skyn Men jag blott höjer ett ögonbryn Den kommer tillbaka Den kommer tillbaka Den kommer tillbaka Till mig som väntar här Den kommer tillbaka Den kommer tillbaka Fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när Kovan kommer, kovan går har blivit min refräng Nu fick min sista peng ur frihet enda fläng Men som optimisten lyckospark jag väntar på Och därför går jag och sjunger så Jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka jag kommer tillbaka som lilla miljonär jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka Fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när Som ni kan förstå så vill man ut någon gång ibland Ha roligt lite grann, en kväll på egen hand Men då frågar Tekla, sen när kommer du igen? Jag svarar, lugna dig lilla vän Jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka jag kommer tillbaka, det lovar jag och svär. Jag kommer tillbaka, jag kommer tillbaka. Fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när. Nere i Italien man lirar och man mår. Men när det går mot vår blir längtan hem för svår. Därför gubben skogen kommer hem när helst ni vill. Ja, det är bara att skrika till. Jag kommer tillbaka Jag kommer tillbaka Jag kommer tillbaka Så sant som jag står här Jag kommer tillbaka Jag kommer tillbaka Fast ingen vet hur Och ingen vet riktigt när Jag kommer tillbaka Jag kommer tillbaka Fast ingen vet hur och ingen vet riktigt när Ja, ni har alltså lyssnat till ett program för Kulturföreningen Jallarhålet Sverige vakna och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Och jag ska väl säga att det finns ett plus och till Gällarund som är 6 3 4 2 5 2 streck 1 6 3 4 2 5 2 streck 1 och det ska stå Gunnar Andersson på salongen under och så och jag säger väl hej vi ska sluta med lite musik också eh, det, eh, bara hoppas det är bättre väder vi kommer tillbaka nästa lördag. Det är så sorgligt när det går mot höst så här. Och ni kan ringa mig om ni vill privat eh, fem över halv och en timme framåt eh, efter halv eh, sju nu kan vi säga. Men jag fortsätter med lite mer musik eh, innan vi går ur sändning här. Eh, sköt om er och använd inte för mycket alkohol nu eller öl och sånt. Var rädd om hälsan och sånt. Ni lever bara en gång och därför måste det vara är eh, försiktig med kroppen på allt sätt. Tack för mig och eh, ha det så bra. Hej, hej. come along. hand, touching hands, reaching out.